บุ๊กทูเก้าสิบสามมาฮึนเซตอาฮึนเซตอนุประโยคใช้เชื่อมจงสกจลนินจีจงสกจลนินจี ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ 그가 저를 사랑하는지 모르겠어요. 그가 저를 사랑하는지 모르겠어요. ฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ 그가 돌아올지 모르겠어요. 그가 돌아올지 모르겠어요. ฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ 그가 저에게 전화할지 모르겠어요. 그가 저에게 전화할지 모르겠어요. เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ 어쩌면 그가 저를 사랑 안 할까요? 어쩌면 그가 저를 사랑 안 할까요? เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ 어쩌면 그가 안 돌아올까요? 어쩌면 그가 안 돌아올까요? เขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้ 어쩌면 그가 저에게 전화를 안 할까요? 어쩌면 그가 저에게 전화를 안 할까요? ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหม 그가 저를 생각하는지 궁금해요. 그가 저를 생각하는지 궁금해요. ดิฉันสงสัยว่าเข 그가 다른 사람이 있는지 궁금해요. 그가 다른 사람이 있는지 궁금해요. ดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหก 그가 거짓말을 하는지 궁금해요. 그가 거짓말을 하는지 궁금해요. เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า 어쩌면 그가 저를 생각할까요? 어쩌면 그가 저를 생각할까요? ขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า 어쩌면 그가 다른 사람이 있을까요? 어쩌면 그가 다른 사람이 있을까요? เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ 어쩌면 그가 사실을 말하는 걸까요? 어쩌면 그가 사실을 말하는 걸까요? ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่ 그가 저를 정말 좋아하는 것 같지 않아요. 그가 저를 정말 좋아하는 것 같지 않아요. ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ 그가 저에게 편지를 쓸 것 같지 않아요. 그가 저에게 편지를 쓸 것 같지 않아요. ฉันสงเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ 그가 저와 결혼할 것 같지 않아요. 그가 저와 결혼할 것 같지 않아요. 그가 저를 정말 좋아해요? 그가 저를 정말 좋아해요? 그가 저에게 편지를 쓸까요? 그가 저에게 편지를 쓸까요? 그가 저와 결혼할까요? 그가 저와 결혼할까요?